Hmm. อยากเป็นดีแต่อยากเป็นนายทุกคนลูกโลกนี้นามโลกอยากเป็นนายจะดีจะดีแต่จะดีจะนามลูกโลกนามโลกคือสองนามโลกครับคือที่ท่านดีจะดีนามจะดีโลก the weight in the hair, um, we have the doctor examine the body, and when the doctor finds the disease, then he can give us medicine that can cure the disease. เมื่อเจอแบบรักษาไม่ได้ทันทีแต่โรคบางอย่างยาวนานอาจจะหายได้และโรคบางอย่างหาย city solution is to become the true people เมื่อรู้จริงๆแล้วต้องให้ไปอาศัยถือ કોઈ પાપ નથી કે હસ્તી નહીં tenía นักนี้สองสามสี่ ไปสมัยที่มีจิตใจสาเรื่องที่จะเรื่องนามท้่จะศึกษาทั้งหลายเข้าใจเรื่อง มีมีหนึ่งนาทีมีหนึ่งสุดท้มีหมดเลยโดนลากน้าของบาทั้งหมด หรือมันแก้ทุกแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้อาจารย์เพราะว่าเหมือนคนนี้พระองค์ก็ไม่ขอพระทัยจึงลาอาจารย์ทั้งสองหนีไปถึหนีไปที่ทั่นแก้ที่สุดที่ที่ที่ที่ที่ มีกินข้าวมีพูดมีคุย โดยจะนักโทษเดินตะวันที่ตกงห้าคนหนีจากพระองค์ไปยังยังเป็นการที่เคนที่เดินคือการที่ที่ตัวที่ต้องมีสุข่าพแต่เชื่อดิบอันใดมาถึงพระองค์ จิตุศลจิตนั่เนื้อปริสักธ์รู้ข้ากิเลดกายตายกิเลสเป็นพระพุทธเจ้าได้จริงในตรงนีาพระเจ้าี่าป็นกุศลลาดีอิตโาโยจิตานเรื่องนี้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าสู่กันมา จริงและเห็นได้ด้วยตาจริง างแต่ผิดผิดและเข้าใจมาอย่างผิดผิดที่นี้ควรที่ควรทำมันเด็กกังนำไปใช้หรือวิธีอันนี้ความผิดผิดแล้วมาสอนกันอย่างผิดผิดผมเรียนได้ดีที่ที่จะได้คุณลองไว้ที่ก็เลยไม่รู้สอนจริงที่ที่จะทำไงดีที่ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเลือกคัดเขาให้ได้ ซึ่งเราพอใจครูบาอาจารย์องค์ไหนและครูบาอาจารย์องค์ใดมีความสามารถที่จะแนะนำเราได้สอนเราได้เลือกเอาได้ตามชอบใจอืมอันก็คือคือถึงคือถึงคือ our creativity and simply look and find t e a c i e r s that are capable of really teaching us and really leading us in the correct way. หลนงือ่ตาสู้ว่าไว้สิดข้อ บอกว่าอย่าเชื่อถือโดยการฟังตามตามกันมาข้อที่หนึ่งข้อที่สองบอกว่าอย่าเชื่อถือ โดยเห็นเขาทำตามตามกัน Thank you. see reality, something that doesn't change, that is permanent. แต่ตัวตนยกเว้นมนุษย์นี้ก็ตาม whatever you you take whether you take this or you take that หรือจะเป็นคนสมัยนั้นสมัยนี้ก็ตาม whether you มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันกับคนสมัยนี้คนสมัยนี้ โอ้ที่ดี have mm. So what is unwholesome is Papa and evil. พูดในน้อสั้นๆก็คือตัวอวิชชานี่แหละเป็นรากเน่าทำให้จิตใจเศร้าหมองอ t ิช a v i c i is ignorance or not knowing that makes the mind unhappy, that makes the mind sad and mournful. ส่วนจิตวิญญาณ นังสือเขียนไว้นั่นเรียกว่าอุเบกขา Actually, it is the mind is neutrality or indifference. In the Sanskrit, it is called ubeka. Ubeka แปลว่าวางเฉย Ubeka means emptiness, neutrality, indifference. ลักษณะนี้มีอยู่แล้วในทุกคนไม่มีการยกเว้น This characteristic, this state, is in every person. พูดกันว่าใจร้าย ใจโกรธใจโลภใจหลงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิด The idea is before the mind or the state of mind that is anger, the state of mind that is greed, the state of mind that is delusion, that is simply understanding wrongly, not knowing. ตัวชีวิต จริงลักษณะนี้ท่านเรียกว่านิพานและทุกข์และสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเฉยๆที่แบบคือนิพพานยึดจะืึดติดตัวที่ต้านดิบยอนสับเปลี่ยนยอนแฮปปี้ยึดแต่ว่ายึดนอกสับเปลี่ยนนอกแฮปปี้ยึดยึดติดได้ทุกข์ไม่ปานะท่านผู้ฟังทั้งหลายมีปัญญาฟังแล้วมีเรื่อง original i s t e n i n g when you have panya, when you have knowing, when you understand it. คนที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นผู้คนไม่มีปัญญา Someone is listening and doesn't understand, doesn't comprehend it at all. คนเห็นรู้เข้าใจ ห็นรู้เข้าใจโลภะ we see know and understand โลภะ is greed ที่นี้ก็ลดน้อยหรือเบาลงไป the instinct will reduce and or they will lighten พูดคุยกแล้วสิ่งเหล่านี้คือมีอยู่ในคนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างลดน้อยลงไป อย่างน้อยที่สุดต้อง Thank you. idea that, that developing sati and developing sanya, our mind will become very, very much lighter. Ah, diverse movement, they are able to be a real Buddha, a real monk. ผู้หญิงผู้ชายตอบข้าพเจ้าเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมด Whether male or female, they have been able to answer in the same way. เมื่อไม่ได้เป็นเทวดาพระมันเหนือเทวดาไปแล้ว เทวดานั้นไม่มีจิตใจที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระได้ครับ ครับ วัดพระแตงมีสิทธิอยู่แล้วก็พระ it means a real Buddha or a real monk is above deity ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วข้าพเจ้าเลย เข้าใจว่าเทวดากับพระนี้เราเป็นพระไม่ต้องไปกราบไหว้เทวดา เรื่องเหล่านี้เราไม่เข้าใจเท่านั้น When when I understood like this, when I understood this, There is no need to go and pay reverence or worship gods or deities, since, since when we are part, we are above gods and deities. หรือเทวดาเลิกงานยามดีมันทำอะไรให้เราไม่ได้ whether ghosts or deities they can have no effect upon someone that has become มีทรงรักคนโง่เท่านั้นกลัวผีกลัวเทวดากลัวรูปงามยามดี He is directly only stupid people, only foolish people are afraid of ghosts and afraid of deities. คนโง่นี่เรียกว่าจิตใจต่ำพูดง่ายๆจิตอย่างนี้เรียกว่าปุถุชนนั่นเอง Stupidity is called particular the common person ผู้ทุชนเขาเป็นคนหาไปด้วยหาวิชาไปด้วยกิเลสว่าอย่างไร The prisoner is someone that does everything with ignorance, with not knowing, does everything with defilement. Doing นี้สามารถมองเห็นคนที่อยู่จังหวัดอื่นพูดเรื่องนั้นเห็นเขาทำอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้น And I speak of divine eye and divine ear. I don't mean that, for example, someone that has a divine ear, divine eye, รมชาติเกิดขึ้นจริงๆ and we will understand the object of the knowledge which is born according or derives according to nature เรียกว่าญาณปัญญา this is called ญาณปัญญารู้เห็นเข้าใจได้ we can see we can know and we can understand กิเลสตัณหาอุปทานกรรม รื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เรื่องปฏิจัสมุปบาทนี่เองคือบุรุษบุรุษโทษ depending c o v e r i d i n g ปฏิจจสมุปบาทเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าอวิชชาแต่ว่าผมไม่รู้ so we have heard in respect to this that avicca means not knowing อวิชชาเป็น Dukkha is the condition for the arising of sankhara. The sankhara is the condition for the arising of consciousness.